Nova arterio en la mano. Voi rompas cienza malcovro, pruvas la daurigon de la evolucio. La homoi havas ion en la mano, kion ili antau celcai iaroi ne havis. Shainas che la homa evolucio finigis en sia nun tempa stadio, cae che la homo, ciel tia ne plu evoluos sed shainas esti nur mensogo por ni mem, che ni estas atingintai la plei altan staton de evoluo, cio estas vaste credata trompo de ciu civilizatio. Sed sciencistoi havas iom alian opinion, cae nun ili povis fin fine pruvigin per surpriza resulto. En giornalo pri anatomio, estis publikigita studaĵo, kiju pruvas, ke la homa evolucio ancora ne estas finita, tute male. La pruvo lautio tio estas speco de arterio en la mano, kiun oni normalkaze ne rimarkus. La tiel nomata arteria mediana, meza arterio, tamen aperis nur en la decnaua iarcento unua foie ceplen cresculoi. Dum la evoluo de embrio, tiu arterio estas tre grava. Gi prisorgas la transporton de sango al la antaubracoi cae manoi. Iom post iom, tiu funccio estas astatauata per aliai arterioi cae la arteria mediana mal aperas. Dum la pasintai iaroi, tamen esploristoi el trovis che pli cae pli da homoi havas tiun arterion en plen cresca agio. La studagio montras che proximume ciu tria homo havas tian arterion quancam eble estas ancora pli. La esploristoj volas daŭrigi tiun studoprojekton ankoraŭ dum almenau okdek jaroj. Nuntempe la arteria mediana estas konsiderata de medicinistoj kiel anomalio en la plenkreska korpo. Sed se pli ol la duono de la homoj havos ĝin, tiam tute ne plu estos malnormala, sed male. Gi farigios parto de la homa anatomio. Ce simila isangigioi en la scienza comunumo, oni parolas pri microevoluzio. Malgra utiu malgranda shangio, expertoi credas che la evoluzio nun progressas pli rapide ol exemple antau ducent quinde chiaroi. Estus exemple signifa shangio, Se homoj disvolvus membranon inter manoj kaj trunko, danke al kiuj ni kapablus flugi. Gis nun tamen ne ŝajnas, ke tio okazos en proksima estonteco. La menciitan arterion posedis la en la jaro 1880 nur dek procentoj de la homoj en plenkreska aĝo che homo i nascicis in en la dudeca iarcento esti siam 30% Lau uscientistoi tio povus esti shangio de la genetica in formo kai gis la iaro 2000 Cioi nov nascitoi versaine havos tian arterion. Estas ancora un econate, cion avantagion la arterio presentu, sed versaine neniu plendos se la manoi sangos iom pli. Apud tiu shangio, sciencistoi observis ancau aliaen devioin for de la pacintezzo. Pli cae pli da homoi estas nascitai sen sagiodentoi, aliai havas ancau etain ostoin en la genuo au en la spino.